на панской службе у той же день праз час который прыйшоў сюды мартин с каморы ляснік таксама пры кватэры загады розныя паперы яму ў лясніцтве даручалі калі з наказам посылалі яшчэ здалёк аж каля кліна антой заўважыў тут мартина и Ну прэцца ўжо марцін з наказам. Згарэў бы ты панок з ім разам. Дабра так пану пожадалі, але з цікавасцю чакалі, што ім марцін тут заспявае. Ну што нам вас пан сказаць мае? Наказ прынёс я да вас пана, наказ такі, каб заўтра зрана твой брат Антось шоу да адбору а сам михал аб гэту пору настройваў лыжы да сялібы падбаць панам на конта рыбы бяры там невад з рыбакамі паноў парадуй шчупакамі галодны можа не баракі а мо абрыдлі ім прысмакі вендліны мяса і котлеты павысыхалі як шкілеты Іх ветер зног чуть не скідае. Мартин тут жарту подпускае. Ну восьжо і даў задачу. Ты не здаволены, як бачу, але пастой, Михал, да слухай, Тады ты ўжо глуздом парухай. Пан приказаў яшчэ вас пану, злавіўшы рыбы, каб тады жа сам вас панвёз і данясвіжа таму другому калашману, што падпіраюць князяў замак для цешчаў іх і розных мамак. Ха, наказ нічога для пачатку. Што ж далей будзе? Паня братку э -э -э -э -э -э -э. Нямец спакою. Михал затрос тут галавою. Ох, дасца гэта служба ў знакі. На карак сядзя д'ябал усякі. Хіба ён літасць? Сэрца мае. Ужо двух у службу запрагае. Адзін на рыбу той в адборку, Нмо на іх вужак по морку, восьось на таких чартоў лазатых, на гэтых джинджикаў проклятых. Быў чалавек, што можна пладзіць, дык восьось няма, Памёр. Не вадзіць на добрых нам паноў ніколі. А вось такі рак ліхадолі не будзе мець табе з носу так брат для нашага ён лёсу і ёсць жа прыказка такая кляні ты пана пансы чае михал хадзіў і бунтаваўся і на ляснічага злаваўся ідзе работа сеять трэба ляжыць няўзораная глеба а ты каня бяры ў прыдачу сказаць то лёгка даў задачу ото бяда а вот то галле чамёў бы кут свой чалавеча ці ж бы служыў цярпеў бы здраду даўно по морду плюнуў гаду пайшоў ты к ліху праваліўся сам гэтым хлебам падавіся Вось тут то брат і гора тое і гэта ліха на слоное что нам няма дзе зачапіцца і мусім з гэтым мы згадзіцца под дудку панскую скакать і іх загады выпаўняць цябе ж дзяруць як тую ліпку мартин з кішэню вынуў піпку цыбук заядла прадзіма і піпку пальцам набівае Тьфу, лая бэсціць з-за нічога а мух брату муху носяць много і так несется ён вас пане тычына шапки не достане не позірая табе ў вочы глядзець бы воўк той заўжды скрыва і заўжды злосны ён на дзіва і заўжды лаяцца ахвочы Ды да чорт яго бяры михаля что зробіш гэтакай завалі ось будем жить сяк так помалу ці гэта ў першы раз михалу такія справы мець с панами няхай яны лепш здохнуть самі чым мець праз іх яшчэ з грызоты хіба ж михалі мы сироты і пан калі нам пашанцуе под нашу дудку затанцуе няправда згіне а племя злое. Калі што будзе, свята тое, Хіба як возьме нас магіла, Не наша браць, а іх сіла. Адно брат тут. Старацца трэба прыдбаць сваю скарынку хлеба, бо людзі кажуць: Хлеб служачы не надта добры хлеб, сабачый і не собака страшан воўку калі прыйшлося сказаць к слоўку мой пане браце мой марцяга а непрыемна яго звяга яшчэ крыху паразважалі і трохі злой сваю сагналі мартин пайшоў у Але для пана было яшчэ крыху дадана, не вельмі добрых пажаданняў і пацер розных элітанняў. Але добра, палёгкі толку не прыбыло з таго і на голку. Спакою тут міхал не знаем, як бы Наколы вода тая, міхал ідзе да ідзе ў абходы і не ухіліся ад шкоды. То дуб сякуць, бярозу зваляць, а там і лес табе падпаляць, або патравяце нажаці, пажнуць траву на корм цяляці. Народ жадён, бо жыве ў сціску, готов вочы сыпнуть прыску зрабіць зумыслу дзеля здзеку не не ўнаровіш чалавеку і свой жа брат цябе кусае бо кожны выслужыцца хоча адно гаворыць табе ў вочы але другое ў мыслях мае і ўжо здарэнне не мінае на чым хо хоть-небудзь зло спагнаць, як мае быць цябе даняць. А там надыдзе тое лета, глядзі, каб ягад без білета ў лесе бабы не збіралі і на грыбы, каб білет бралі. Так вось заўсёды свет зачынены, сам жа ты яшчэ павінен падатак пану свой даваць грыбов і ягад назбіраць. А пан табе не спагадае, сваю работу загадае, то пастуха згадзі, служанку, да ночы біся з пазаранку. А там надыдзе касавіца, Вставай, чуть гляне за раніца, ідзі касцоў наймаі жней, Ні ў чым адмовіцца, не смей. Рабіўся борз да гладка чыста, Але пагода наравістай у часе самай работы у небе ўсходзяцца грымоты і невады за невадамі працягнуць хмары над грудамі. Спусціўшы пасмачкі палосы, заліюць і копы і пракосы і за той жарт Ільі прарока не будзе мець на цябе вока. Служы, Працуй на панаката, а сам не ўправішся, Дык брата бяры ты з дому на падмогу. Няхай з табой нага ў ногу ідзе па службе памагае, а не то і сына прыпрагае. Ці ж гэта лад? Ці што парадак? Згрызот немало, много звадак, І як не біся, не старайся, Хоць на кавалке разрывайся, Прычэпку знойдзе і аблае, яшчэ і пад носам наківае, А ты цярпі, Маўчы зацята і слухай споведь пана ката. І крыўда ў тым мае вы людзі, І хто што волю даў паскудзе. Нашто зямля іх ката ўносіць? Ой, хто ж ад іх не загалосіць? А дзе на іх шукаць управы, бо суд праўдзівы суд ласкавы, паноў за здзекі не карае. І хто цябе тут не падтрымае кому паскардзіцца ідзе хто гэту крыўду адвядзе і трохі згладзіць перашкоды і між сабою няма згоды адны другіх бы тут паели або утапілі б каб прымелі один другога не пакрые глядзяць як ворагі ліхія а готовы ліха прыкупіць, каб с патайку цябе ўкусіць. А пан з тагой карыстае і па чарзе сііх пералае. <laughs> Ну ж і рачок, А то ж уз'еўся. Чаго на нас ён так насеўся, казаў часамі дядька дома, і як служыць тут невядома вот то ж зараза ўжо прыўдасца нато на свеце гэта трасца служы яму ты ўсёй сям'ёю а сам ты хоць жабру зімою сказаць ну меў бы ты пасаду дык чорт бы з ім цярпеў бы гаду але што тут васот ты галота 61 чаго балота другие маюць па валоках як ліхтаровичу затоках і што ж один ён службу мае ніхто туды не зазірае ніхто там свету не завяжа і нават носа не пакажа а ты круціся хвост авечай канца няма той талачэчы ну б просто служба гэта гадзіць і кожны нос тут свой усадіць. Вядома, хто дальш ад кватэры, Таму менш стукаюць у дзверы. Да іх дайсці не так то скорай там жывуць сабе без гора, гаворыць зайдрасцю і маці. А тут, як дзе на воўчай гаці як на пярэсмыках якіх цябе трывожыць кожны міг але ж і самі вінаваты калі так коціцеся з хаты дзе толькі пан не загадае ці ж ён на гэта ласку мае чаму ж на вас і не налегчы чаму ж хамут вас не запрэгчы калі яго так баіцеся і так за службу бераце адзін вось служыць ну і годзе что патураць яго той модзе дзе ж мала двух дык трэці уладзя чаму на карк табе не ўсядзе трэба часам агрызнуцца бо так і будзеш ты заўжды гнуцца. Ага, Ты смела каля печы, праўда? <laughs> Кажаш ты, дарэчы, а ты б сама вось паспытала. Тады б не тое заспявала, сказаў Михал крыху сярдзіта. І будзе нехаця зашыта твоя тут губа моя мила. Яго тут права! яго сіла або ты знойдзеш праўду ў свеце кому пожаліцца скажэце судіцца будзеш з ім за што жа і хто табе тут дапаможа Хіба цябе ён тут трымае? Служыць гвалтоўна прымушае. не хочаш службы ну балайся бяры манаткі выбирайся але куды дзе твой прытулак нагатавалі табе булак кому ты мил скажы у бядзе Эх, не прихіліся нідзе паскачаш дроздзіка бы скочка калі няма свайго куточка А як прачуюць гэта людзі ад іх адбою тут не будзе. Чаму ж яму не казырыцца? І вон прагнаць не пабаіцца. Ты з ім не зграешся ніколі, раз ты прымушан да няволі. Ну і будзе ездзіць, што за дзіва, Ка маўчаць яму цярпліва, чаго баяцца? не прагоніць і горш ужо не запалоніць і хто ж як ты на свеце служыць аб глупству кожнаму ён тужыць не спіць не есці ног не чуе у лесе дню і начуе з людзьмі грызеся як сабака а доля все ж твоя однако Чаго ж так надта выдыгацца за што так падать, так стараться. Затым, каб больш цябе ганять, Часцей в глобле запрагаць і будуць ездить і не знайся, а ты маўчы. А ты старайся. Каму, каму, а ўжо Антосю сказаць бы можна, каб прыйшлося, бо ён на службу не наймаўся. Або я думаешь, збаяўся, говорит дядька у хаце храбры. А калі што дык из-за жабры послухаць вас усе выхваты, а чуть да дела душа ў пяты. Няма чаго мянціць языкам, а крык як быў і будзе крыкам. Няхай крычыць, і ты крычы хіба што жабаю карчы Прынамсі з гэтакім паспехам Михал аклікнуўся зла смехам Вось так пачнуць казаць бывала ды з тых размоваў толку мала і толькі горшу дражніш раны і свет заткуць гушчэй туманы. А пан за службу шчыра браўся па лесе лётал, прыглядаўся, каб дзе заўважыць непарадак, на гэта вельмі быў ён падак. Але ён злы быў асабліва, як граў у карты нешчасліва. Тады яго асцерагайся, як ад заразы ўжо хавайся, Раз ён вихрыўся, ты няўдала, для злосці стравы бракавала. Вось у парэча пан шыбуе, крычыць, Михала патрабуе, каня спыніўшы каля брамы. Міхал у гэты момант самы прыходзіць з лесу ідзе да пана. Чаму на францах у вас пана сляды быдлячыя, пытае. А сам, так скрыва паглядае насупіў твары зрушыў бровы былі там панскія каровы ох тут ляснічы як уз'естца ну не знаходзіць сабе месца ды як затупае нагамі крычыць махае кулакамі а вочы ты як у змея ад злосці больш яшчэ чарнее з астатніх слоў мехася лая у с пасады выгнаць пагражае. Міхал маўчаў, Ды нечакана, Ён сам як рушыцца да пана. Леснічы зразу задпадаўся: Чаго пан гэтак раскрычаўся? Завошта пан мяне так лая, згарыць яна няхай такая і служба гэта і пасада і гэта крыўда і гэта здрада і гэта панская адплата Нхай яна будзе праклята Михал тут плюнул завярнуўся хоць раз ты добра агрызнуўся